Xabier Euskize, Euskal Telebistako. Esatariak azetaria egunon? Baita zuri ere. Badugu ipatzeko uh, eh, Xabier, uh, eh, zurekilan, lehenik uh, errepaso bat, bilduma bat egiteko, Hala, iru xapelketan agusi dira, eh, profesionaletan egoaldian, binazkakoa, eh, buruz burukakoa, doluzia eta lauterdikoa. Eh, kronologikoki, binazkakoaz mintzatzeko, horretuko gira, etxe berria eta zabaletak irabazizutela? Bai, Etxeberriak eta Zabaletak irabazi zuten, elgarrekin eh, bikote ederra egin zuten, Pello Etxeberriak aurretik ere gauza e, ederrak eginak zituen, e, eh, lauterdiko finalean sartu zen eta erakutsi zuen e, aitzineko kuadroetan oberenetarik bat dela, eta gero zabal eta ezarri zutelarik e, biziki unsa elgar hartu zuten eta bikote ederra egin zuten eta e, finalean e, mm, xeatu zituzten e, altuna eta martija hor etxe berria ipatzeko, eta zabaleta ere, zabaleta, bolenik zabaleta, marka bat hautsi baitu ez, eh, binazkako tituluetan? E, bai, beste eh, pilotaririk ez da, marka oberik egin duenik, badira beste zonbait pilotari e, binazka bosna txapel irabaziak, e, Julian Rategi, e, Antion Maiz, eta Juan Martínez de Irujo, Eh, nolako hiru pilotari eta haien parean e, bost txapelekin ezartzea lortu zuen eh, zabaletak, baina e, jakina biztan denez e, erretekik antxonek eta irujok ez dute gehiago e, txapelik jantziko, eta <laughs> zabaletak ono e, nik uste urte, urte batzuk badituen, biziki politak eta eta seigarren bat ateratzeko xantza ere e, ukan lezake eta aurten elordirekin ezarri dute e, lehen ere izan zen elordirekin xapeldun eta gainerat e, zabaletaren lorpen horrek badu zerbait besteek e, izan ez zutena bost xapelatera ditu bost aurrela direkin beti lagune berria izan du e, duenean. Eta, bueno, horrek ere adierazten du zer nolako maila duen eta nola e, laguntzen dituen bere e, aurrelariak are hobeak, are handiagoak izaten eta hobeki jokatzen. Mhm. Bistan dena gero beste pilotarien aipatzeko altunak irabazi zuen Luzia eta lauterdikoa lasok. hor badira pilotari trebeak uh, eh, etxe berria ipatzeko, eh, binazkako irabazi du, baina eh, lauterdikoa galdu du doidoietarik, aurten ere, altuna ere biztanda ez dugu gehiago orkesten, behar bada, garai batez, bazen gehiago irugo taula arteko lehia hori, hor ikusten dugu pixka bat, ba, badirela autagai gehiago, ez? Bai, bueno, e, irujok eta olaizolak jokatzen zutenean ere, ba, beste engainetik ziren bi haiek, E, Baina, baziren boste e, beraien adinkideen artean ere, baziren beste zonbait pilotari biziki-biziki onak zirenak, eta haiekin batera txapelen lehian aritu zirenak, e, bueno, e, titin irugarrenak agira zituen haien denboran e, binazkako txapelak eta baita lauterdiko bat ere, ez dezaguna hantz, hantziren e, irujo eta... E, Olaitzola eta e, barriola eta haiek denak hantziren eta titinek binazkakoak eta lauterdiko bat ere irabazi zuen. Eta gero, ba, bueno, hor dira e, bengo etxea seigarrena, xala, nola ezaipa, eta beste eta González bera eta beste pilotari batzuk ere izan ziren haiekin batera eta orai ere ba, badira bi bueno e, txapelei erreparaturik nagusiki e, altuna hirugarrena hiru espezialitateetan e, irabazten ditu xapelaak, eta eta jada baditu zortzi irabaziak eta ono oita zortzi urte ditu, urte onak hauniz gelditzen zaizkio eta hura da e, naski beste oroz eh, gain ezarri beharrekoa. lasok e, bueno, adin bertsukoak dira, e, lasok bitxapel ditu irabaziak, alde handia da hor sortzitik bira, bainan, e, bueno, mm, adin bertsukoak izanik eta bakoitza enpresa baten ordezkari eta mm, nola bait hartzen du irujo olaitzola e, garai hartako lehiaren e, eitea. Eta bat ere suerterik baldin madugu, nik uste eldu den urteetan izan entogula berriz ere bigorien horien arteko borrokaldi ederrak. Bainan, errangabe doa, badira bertze zenbait pilotari biziki biziki onak, e, egun bi atzelari handi baditugu, bertze denez e, gainetik, e, Zabaleta eta, eta Mari Ezkurrena, ere diferentzia handia da noski, ba, Zabaletak botxapel baditu irabaziak, eta Mari Ezkurrena oraindik finalik ere ez du jokatu, bainan gaztea da Mari Ezkurrena, eta egun garbia agintzen du partidari gehien gehienetan eta izugarrizko atzelaria da eta gero aurrelarien artean ere badira bertze zenbait pilotari biziki biziki onak etxe eta hartola eta eskurdia eh, ere hono hor da eta eta gero beinat rezusta ere gibeleko kuadroetan biziki untsa dena eta ba bai, eh, behar bada eh, altuna laso bikotea da e, gehian aipatzen duguna behar bada e, bi elgarren kontra ezartzea gustatzen zaigulako zere bai baina pilotari maila handiko pilotari sorta ederra dugu egun ezkerparetan eta etxeberria ere hor da eta etxeberria ere hor da dudari gabe e, azken bi urteetan lauterdiko finalean eh, sartu da, eta heldu den urteetan ere kontuan hartu beharreko pilotaria da, doaike. Eta eh, bera da zabaletarekin batera egungo binazkako e, ere, eta ba, bai, sorta ederra dugu. Beste gai batetara pasatzeko, emaztean, emakumeen gaia, ez dira profesionalak, Mm, garatzen ari da gaia ego eskualegian, ipar eskualegian baino gehiago, ez da zaila, nola doa gaia horientzat? Beno, e, duzu ez direla profesionalak, ben, hek benen burua profesionaltza taldarrikatzen dute. Eh, hor, e, izan da aldaketa bat eta eta aldarrikapen ozen bat, eta beraiek e, edozoin herritara joa iten direlarik ere, beren eh, partidak eskaintzera eta udaletarat eta eh, herriko etxeetarat eta jo egiten direlarik eh, hori dute aldarrikatzen. gu profesionalak gira eta eta profesionalek behar bezala e, merezi dugu sosa eta eta gure jaialdiak ere behar dira e, balio berean hartu. Hori da aldarrikatzen ari direna, e, naski ez da bide erresa, zeren eta profesionalizateko ba, e, jendearen emana ezinbesteko da, eta e, sarrerarekin ezartzen direlarik e, partidak, e, oso merke direlarik bederen ez da aise jendea eramatea eta jendea eraman gabe profesionaltasun horri eustea ere ez da errez, baina bueno, beren beren aldarrikapenak eta beren borroka hortik doaz eta eta bueno ikusten da e, kemen handiarekin ari direla xapelketak antolatzen, eta eta orain ere badute beste bat hasia binazkakoa eta eta hori da bere kapiatu duten bidea eta ikusiko dugu e, noraino heltzen den gero ba bueno dakizunez e, beste beste bide bat ere, beste zirkuitu bat ere bada emaztekietan, emakume master cup e, deitzen den hori, eta, bueno, lehen bizi hasi izena e, hori izan zen, eta gero ba, beraien arteko desaostasunen gatik sortu zen ados, e, desaostasunetik sortu zen ados, bitxida. <laughs> eta, eta, bueno, ba, bi zirkuituak ari dira beren eh, lekua aldarrikatzen, galdatzen, eta erdietsi nahian. E, eni e, egia erran pena handia emaiten daut. E, emaztekien e, ezkerparetako ibilbidearen astapenak ditugularik, eh, ez izaitea gai mm, elgar ulertzeko, elgar hartzeko eta zirkuitu bat bera bultzatzeko. Beno, gure herrian dakizunez eh, oso zalegira dena bizati egiteko eta orai ere hori hori gertatu da eta enetako penagarria da. Xavier Euskize, beti demora labur eh, gauza guzien aipatzeko. <laughs> Eskertzen zaitugu eta uh, eh, besta hon. Besta hon eta urte berri hon, izan untxa.